yutang giulipon. Kagutom og kawadon, maoy nagtagik sa kapalaran sa nilupigang mag-uuma. Bisan sa naglagiting nga kainit ug kahapdos sa haring adlaw, giula ang luha, singot ug dugo, aron ug maron ang yutang bililhon. Ang huni sa mga siloy, ug ang danguy danguingoy sa huyuhoy sa hangin, maoy naghatag og bulawanong kainit sa pagbugwal sa masang mag-uuma sa yutang giulipon. Ang yuta maoy usa ka bililhong gasa nga sawan sa matag usa. Apan ngilad ug ngiob sudungon ang kamatuuran nga ang yuta nga alang sa kadaghanan giangkon lang sa pipila ka mga hakog nga agalong yutaan. Katilingbang mapahimuslanon dili angay palungtaron tingog sa kabus nga katawhan, kinahanglan paminawon. Maguuma og katawhan, pagtambayayong, padasigon. Malahutayong pangibton ang tulo ka mga tunok sa kagutom. Aron nang masidlakong ugma, kanato maangkon.